وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون što u prijevodu značenja glasi i nisu vaši imeci niti vaš, vaši porodi, vaša djeca to što će vas približiti nama, kaže Allah uzvišen u svojoj veličini. Osim onaj ko bude vjerovao i činio dobra djela, takvima pripada dvostruka nagrada po onome što su radili i oni su bezbjedni u džennetskim odajama. E, ovaj ajet između mnogobrojnih u Kur'an Kerimu nas upućuje na jedan vrlo važan temelj u ovoj našoj vjeri. A to je da se Allahu tabaraka wa ta'ala može približiti dobrim dijelima i vjerovanju. A nije i metak sam po sebi. Niti porod, niti ono što sve čovjek ima na ovom svijetu, od uživanja nije mjerilo kod Allah te baraka wa ta'ala da mu je neko blizak ili nije niti to znači da je takva osoba sretna već prava sreća i pravo pravo zadovoljstvo jeste vjerovanje i dobra djela a ako se uz to sastane i ovaj dunjalog koji čovjek počini svojoj vjeri i cilju zbog kojeg je došao na ovaj svijet, a to je ibadet Allahu te bareke ve taala i pokornost njemu, onda je to ono što je što je najbolje. Dakle, ono što se od nas traži na ovom svijetu jeste čisto i čvrsto vjerovanje, a zatim potom je rad i djelovanje i onda se time Allahu te bareke ve taala približavamo. Današnja naša tema o kojoj ćemo govoriti, e, a to je pitanje džamija pitanje džamija ili mesđida. Koju važnost ta mjesta imaju kod Allaha tabaraka wa ta'ala? Kako da se ovim džamijama i mesđidima vrati njihova uloga koju oni trebaju da imaju među ljudima i koji su propisi vezani za džamije i za mesčide. Mi u našem narodu pravimo razliku između mesčida i džamije u našem govoru kad se kaže džamija, obično se tu misli na da prostoriju uz koju ima munara. Pa to džamija. Mesđid, znači prostorija gdje se klanja i bade čini pet vakata namaza, ali nema munare. Tu kod nas svijet pravi razliku između mesđida i džamije. Doći u šarijatskom mustalja, džamija znači mjesto okupljanja. Od toga je džemat nazvan džematom. Po riječi džema'a, nešto sakuplja. Potom je i džamija dobila ime džamijom, što sakuplja ljude na jednom mjestu. Potom je džuma dobila ime džumu'a, zato što se ljudi okupljaju na hutbi petkom da bi čuli ono što im se... Od toga je u arapskom jeziku riječ džamija, Baška džamija, a Baška džamija. Džamija znači džamija kod nas. A džamijatun znači univerzitet u arapskom jeziku. Svakako da, i u šarijatu ima razlika između izraza džamija, kao džamija i mesđid. Džamija to je mjesto šireg okupljanja ljudi. To jeste da se sa šireg područja ljudi okupljaju na tome mjestu i da se tu klanja džuma namaz. Da se tu klanja džuma namaz. Što je uslov, što je uslov kod Iatikjafa, čovjek koji dođe zadnjih deset dana i noći da boravi u džami zadnjih deset dana i noći čega? Ramazana. To se zove Iatikjaf, da boravi tu u džami, zikri i bade čini Allahu Đalešanu. Uslov je da ta džamija ima džumu u sebi. Dakle, da se tu u toj džamiji obavlja džuma. Zašto? Jer kako će doći da, da obavlja etikaf, a propustit farz jednu obavezu, a to je džuma. Ili bi morao otići na drugo mjesto da obavi da obavi džumu, pa da izađe iz, tog, iz toga mjesta, a to je već to već kvari sam etikaf. Dakle, džamija ili džamija to je mjesto šireg jednog okupljanja. I tu se klanja džuma namaz. I etikaf se obavlja. Znači mesđid ima opštenije značenje. Znači mjesto mesđid je dobilo ime po tome po riječi seđeda jes judu. Šta to znači? Mjesto gdje se obavlja seđda. Zašto baš seđda? To se obavlja, to se i ruku očini, i kijam, i ostale radnje u namazu, i, i kraet učenje Kur'ana. Zašto baš seđda? Zašto je baš po seđdi mesđid dobio ime mesđidom. Mjesto gdje se seđda čini. Zato što je to najodabranija radnja u namazu. Čin u namazu. Ako vas neko pita koji je najodabraniji čin u namazu, rećete to je seđda. U seđdu je i ruku. Ali čovjek kada je na seđdi, tada je najbliži uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I tada treba dove učiti. I ima više dova koje su po sunnetu navedene od Allahovog poslanika, ali sad sam koje se uče upravo na, na seđdi. Kad pita Ebu Bekr, Allahovog poslanika, ali sad se nam, šta da učim kada sam na seđdi? A on mu kaže, uči Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kethira, wala jagfiru zunube illa ente, fagfir li magfirate min indike varhamni, inneke entel gafurur rah koja u svojoj biti i suštini sadrži traženje da Allah Đelešanu oprosta grija. Zatim druga dova. Allahumme ja mu kallib al kulub. Sebit kalbi ala dinik. Allahu moj, ti koji upravljaš ljudskim srcima, ti učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. To uči se isto kad se naseđi. Isto još dova koja se uči naseđi. Seđede vajhi lilladhi halakahu wa savvarahu وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين Šta znači ta dova? Seđede vođhi. Moje lice je seđdo učinilo. Lillazi halakahu, onome koji ga je stvorio. Wasawwarahu i koji mu je lik dao. Wa shaqqa sam'ahu wa basarahu i otvorio njegov vid sluh i vid bi haulihi wa kudratihi njegovom snagom i moći fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin pa neka je hvaljen i slavljen onaj koji stvara koji najbolji stvoritelj dakle Allah tabaraka wa ta'ala koji jedini stvara i koji čije stvaranje je savršeno potom je dakle dobio mesđid ime mesđidom što je to mjesto seđde Islamska ulema e, govoreći, govoreći o tome šta je u namazu najvrijednije, podijelili se na tri mišlje. A ono koje je najjače jeste da od radnji u namazu da je seđda a i ruku da su to najvrijednije radnje u namazu. Doći najvrijedniji zikr jeste učenje Kur'ana. A od učenja Kur'ana što je najvrijednije što je obavezno jeste šta? Jeste Fatiha. Znači najvrijedniji zikr je učenje Kur'ana u namazu, a najvrijednije, najvrijednija radnja jeste jeste šta? Jeste sežda i ruku. I zato je Allah poslani kada sam sam, kada bi duže učio na kijamu, duže bi se zadržavao i na ruku i na seždi. Da bi to bilo da bi to bilo u jednoj odmjerenosti sličnosti, približnosti jedno sa drugim. Zašto o ovome govorimo danas? Ili u ovome vremenu? To može se postaviti pitanje. Govorimo upravo zbog toga što su džamije i mjesečiti u vrijeme Allahovog poslanika, ali i sate saran, bili centri okupljanja muslimana. Kako u obrazovnom smislu. Dakle, učili su se tu od osnova pa sve dalje i šire u svojoj vjeri. Zatim, u društvenom smislu, dogovaranja, međusobno potpomaganje, međusobno učestvovanje u sva, svim hajirli radnjama i tako dalje, sve je to polazilo upravo iz, upravo iz džamije. Dakle, džamije su ti centri, mjeseci su ti centri okupljaja muslimana vezani za jedan od najuzvišenijih ibadeta, a to je namaz. Zbog kojeg je Allah uspostavio, zapravo propisao i odobrio da se grade džamije. Upravo zbog namaza. Kad je namaz naređen, vi znate. Nije na, na zemlji ovoj, nikad, nego na mi rađu. Dakle, na, posebnom jednom mjestu uzvišen je Allah tabareka wa ta'ala pozvao svoga roba Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sebi iznad sedam nebesa uzdigao ga i to se zove kako? To se zove mi'rad. I tu nam je Resul Ali sad samo pisao šta je vidio. Od čuda što nauka još uvijek pojma o tome nema. Tek nešto po nešto sazna i otkrivaju. Tu je naređen namaz. Ne na zemlji nikako nego na nebesima i to na sedmome nebu. Allah mu direktno naredio namaz. Zatim, od važnosti namaza jeste i to što će čovjek prvo zašto bude pitan na sudnjem danu, to je namaz. Ništa drugo neće biti pitan prvo. To ti je prvo. Nema ni jednog među nama da Allah s njim direktno neće razgovarati. Neće između njega i Allaha biti posrednika, niti prevodioc pitaće nas prvo za namaz. Pa ako namaz bude valjao, po hadisu Allahovog poslanika, ali sad sam, valjaće i valjaće i ostala ljudska djela. Ako on ne bude kako treba, neće ništa ostalo valjati. I ako hoćeš da vidiš i izmjeriš čovjeka kakav je, ti ne možeš, zapravo ne smiješ uhodit ga, ni ti ću u njegovu kuću da vidiš šta radi u svojoj kući, privatnom životu i tako dalje. Haram po islamu. Ne treba ti to ništa i ne smije se to. Vidi ga kako klanja. Pogledaj njegov odnos u pogledu namaza. Tu ćeš vidjeti njegovo poštenje i njegovu iskrenost i njegovu privrženost ovoj vjeri i njegovu pravednost. Sve ćeš tu vidjeti kroz taj namaz. Jer Allah ti je dao jedan mizan. Allah ti je dao jednu, jednu, jednu, jednu jednu mjeru koja je preciznija od zlatarske od zlatarske vage. A ta mjera jeste upravo taj namaz. Pogledaj ga kakav je namaz. Jel na brzinu uzme i sklanja? Jel čeka vrijeme da nastupi namaz pa odma Allahu Ekber? Ili čeka vrijeme da istekne namaz? Kaže, e, imam još 15 minuta do ikindije, on nije još podne klanio. Koliko se zadržava na seđi? koliko na ruku kad klanja gdje gleda, jel gleda oko sebe ili gleda predat šta radi u namazu, jel se namješta jel dotjeruje kosu jel diže pantolone šta radi u namazu ili je skrušen u namazu zna pred Allahom uzvišenim stoji jer da mu je srce smireno bili bi i drugi organi u tijelu smireni što mu ne nam padne Nigdje drugo nam pa ćemo u namazu. Jer šeitan je vidio vrijednost toga. Šeitan je govorio sa Allahom. Šeitan je bio u džennetu. Ali je proklet. Zato što mu ne vrijedi njegovo znanje. Jer čovjek kod Allaha nije vrijedan samo po znanju da kažu ja imam znanje. Ja imam diplomu. Ja, uzobila, ja sam nešta, a ti nis ništa. Ja ako to znanje neće dovesti do rezultata, do plodova, ono je samo protiv toga. Kažeš čovjeku, što to radiš? I što to ne radiš? Ka ja to znam. Pa još gore što znaš. A da, to je dokaz protiv tebe, a nije za tebe nikad. I zato su to dva temelja u islamu vrlo važna. Znanje. Ne možeš raditi ako ne znaš kako ćeš raditi. A u znanje, rad potom je znanje. Ako hoćeš da radiš, a nemaš znanja, nećeš. Nećeš moći ispravno, bez obzira koliko imaš lijep nijet. I zato, koliko ljudi ima zikre i badete Allahu, samo će biti primjen onaj zikr, onaj i koji je u skladu sa šarijatom. Dakle, jednostavno, i badet od onih koji su imali znanje kako treba Allahu i badet činiti. Ja ne možeš Allahu bilo kako ući, bilo kakav ući bilo kako se ponašat, bilo šta radit, ne može. Kod ljudi, kad ideš nekom zvaničniku, ima, zove se nešto protokol, jeste čuli za to? Način, način po, ponašanja, kako ćeš, gdje ćeš biti, kako ćeš stajati, šta ćeš sve raditi, kod Allaha je to sve još precizniji, određen. Isto tako, što je vrlo važno ovdje da se zna, da namaz, ako čovjek se okrene u namazu, kible na drugu stranu i tako dalje. Batal je taj namaz. Neispravan namaz. Moraš ga ponoviti. Doćim ima jedna druga vrsta okretanja u namazu. A koja je to? Da se ne okreneš tijelom, nego se okreneš svojim mislima. Klanjaš, a ne znaš jesi li dva ili tri rekiata klanja. Ne znaš gdje si došao. Jesi li u čaršiju, ili si kod kuće, ili si kod žene, ili si u firmi. Razmišljaš, Allah zna šta razmišljaš to ti nije batal namaz, kao forma fizička, onako, ti si ga obavio, ali drugo je pod velikim pitanjem nama, a Allah to zna koliko ti je upisao to. Šta to znači? Onoliko koliko si prisutan u namazu, toliko će ti od toga namaza biti upisano. Klanju namaz, ali upisana jedna desetina, jedna četvrtina, polovina, koliko si bio prisutan u tome namazu, koliko si o Allahu razmišljao o tome namazu, o sudnjem danu, o svemu onome što, što te navodi na to razmišljanje, jednostavno toliko, će ti, toliko ćeš imati selaba od toga namaza. I upravo smo neki dan to tumačili, jedan hadis Allaho poslanika, ne znam, koji je sahih, kad kaže čovjeku namazu, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah kaže, hvali me moj rob. Pa kad kaže čovjek Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivom, samilosnom, kaže Allah, pohvalio me moj rob. Kad kaže čovjek Maliki Jeumid Din, vladaru sudnjega dana, kaže Allah, slavi me moj rob. Ili prepušta mi se moj rob. Kad kaže čovjek u namazu, pogledaj ti toga razgovora između tebe i Allah, jesi li svjestan ti toga? Koliko ti je čast i počast Allah dao? i omogućio. Hoćeš li ti to ili nećeš? Razmisli, gdje si u tome? Ili se na brzinu Fatiha prouči? Svaki jaj što proučiš, Allah ti odgovara na to. Ne moraš biti svjestan toga. Kad kažeš iđake na'budu wa iđake nestajin, Allah kaže hada bejni o bejni abdi. Ovo je između mene i moga roba. Wali abdi ma se'el. I daću mome robu ono što od mene tražite iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebi Allahu ibadet činimo, samo od tebe pomoć tražimo. To je la ilaha illallah. To je la ilaha illallah. I za toga šta učimo? Ihdina sirata al-mustaqim. Uputi nas pravim putem. To je dova. To je dova. Allah ti tu dovu kabul čini upravo po tom je ugovoru koji imaš između tebe i Allah tabaraka wa ta'ala i po tom je što si ga hvalio i zahvaljivao mu i priznao njegovu veličinu. Jesmo mi svjesni toga da je namaz mi, razgovor sa Allahom te barake wa ta'ala kad kažeš ovo Allah tebi kaže ovo i koja je Allah uzvišeni veličina koliko miliona ljudi ima na svijetu da klanjaju svakome jer hadis je sahih svakome Allah odgovori ovo što smo spomenuli pojedinačno jer Allah nije ko ljudi Lejse ke mislihi še, nije ništa kao on, vahva se nije basir. Nije ništa kao Allah, on je taj koji sve čuje i sve vidi. Ne, ne sme tamo da kad tebe sluša, da sluša hiljade i milijone drugih. Nama smeta kad jednog slušamo, da slušamo drugog ili više njih. Što se tiče samih džamija, da bi se vratila njihova uloga koju trebaju i moraju imati među muslimanima, a samim tim i da bi se naša situacija promijenila kako pojedinaca, tako porodica, tako džemata, tako ummeta cijeloga. Da budemo prvi, smijemo li ovo kazati? Smijemo. Što ne smijemo? Jedan je Dunjaluk. Da budemo kao ummet prvi na Dunjaluku. Da mi drugima pravdu donosimo, a ne drugi nama nešto drugo. To traži Allah. Ne da muslimani budu potlačeni ne da budu podičijom čizmom ili šapom ili kako god već da kaže. Nego da muslimani drugima dijele hak i pravdu i istinu i din. Jer muslimani gdje su dolazili kao osvajači, više su ih dočekivali kao oslobodioce. Od zuluma raznih vjera i nevjera zapravo i od zuluma raznih vladara nepravdi koja im je činjena, nigdje nisu ti narodi iskorištavani. Nigdje ti narod, nigdje nije genocid čin, činjen od strane muslimana. Nego se ljudima Allahova vjera dostavljala. Da budu izvedeni iz robstva ljudi u robstvo Allahu tebara kevata'ala. A robstvo Allahu je čast. Čast za jednoga mu'mina. Što se tiđe samih džamija. Moramo biti svjesni činjenice da je džamije uspostavila ova vjera svojim propisima. I zato nema drugih dodatnih sličnih džamijama institucija za činjenje i badeta. Što ljudi hoće da kažu imamo teki. Ima li gdje u ajetu, u hadisu uspostavljanje teki? Ja vam ovo moram reći. Inače ćete vi na sudnjem danu sutra reći nisam rekao nema nigdje. To je kasnije uvedeno. Imaju mesđidi, imaju džamije. I te džamije Allah je dao izun. Znate šta znači izun? Odobrenje, dozvolu da se one grade i uspostavljaju. Među ljudima ovdje, Allah je najbolji primjer. Među ljudima, hoćeš da sagradiš nešto, šta ćeš? Tražiš dozvolu, tražiš. Treba da dođe inspekcija, treba se pregleda da imaš plan, šta će, šta će se to uraditi, je li kuća ili fabrika i tako dalje. Allah te baraka wa ta'ala kaže fi bujutin u kućama edin Allahu en turfa koje je Allah dozvolio da se podižu. Dakle, Allah je dao izun za gradnju džamija direktno. I to je počast njima. I zato se ove džamije zovu kako? Počasnim imenom. Allahovim kućama. Šta znači Allahovim kućama? To nije u ovome dunjalučkom smislu da ti stanuješ u toj kući pa je to tvoja kuća. Ne u tome smislu. Allah uzvišeni, on je iznad svojih robova, iznad celom nebesa, a bliži nam je od naše čega? Od naše žilije kucavice. Dobile su ime džamije Allahove kuće po tome što se u njima Allahovo ime spominje i što se uzvišeni Allah veliča i što se u njima na seđdu džematile Allahu pada. Po tome su dobile ime. Po tome je dobila glavna džamija ime Bejtullah. Šta je Bejtullah? Je kjaba, to je kibla svih muslimana. Dobila to počasno ime Bejtullah, Allahova kuća zato što je to kibla svih muslimana. To je počasno, počasno ime i naziv za nešto što je Allah tabaraka wa ta'ala odavrao. Pa kaže uzvišnji Allah u ome ajtu u suri En-Nur Fi bujutin evin Allahu en turfa'a u kućama u kojima je Allah dao da se grade, da se uspostavljaju. Wa yuzkara fihe smuhu i da se u njima spominje njegovo ime da spomeneš Allahovo ime, treba ti izum za to. Allah koja je veličina, nije šala. Kome je sve počinjeno na nebesima i na zemlji. Trebala je dozvola da Allaha spomeniš. Yusebbihu lehu fiha njega veličaju u njima bil guduvi wal asal izutra i na veći. Riđalun ljudi, muškarci, la tulhihim tiđare, koje njihova trgovina ne zabavlja. Vala bej'un, niti prodaja, an zikri Allahi, od zikru Allaha, spominjanja Allaha. Wa iqami salati, i uspostavljanje namaza. Wa ita iz zekari, davanja zekata, je hafune jeumen, bojeći se dana tetakallabu fi l'kulubu wal ebsar. U kome će i srca i oči da da budu nesigurni, nestabilni, bit će puni straha. Pa ko se Allaha boji na Dunjaluku, bit će bezbjedan na Ahiretu. Ko ne zna za Allaha na Dunjaluku, teško li se njemu i Allah najbolje zna koliki će imati strah na Ahiretu, ali mu to neće koristiti. Zatim Allah ovom ajdu kaže lijeđzijehumullahu ahsane ma amilu. Da ih Allah nagradi po najboljem što su radili. وَيَزِيدَهُمْ min fadli. Bolje će ih Allah nagraditi nego što su radili. I još će im više povećati svoju, svoju blagodat. Wallahu yerzuqu man yasha'u bighayri hisab, a Allah obskrbljuje koga hoće neograničeno. Slavska ulema ovdje spominje jednu vrlo važnu korist i zaključak. Početak ovoga ajeta je vezan za džamije. A kraj ajeta je vezan za za šta? Za risk, za nafaku, za obskrb. Drugim riječima, zabavili te dolazak u džamiju i badite Allahu te bareke wa ta'ala. Od onoga u čemu su ljudi ili čime su ljudi zabavljeni trgovinama i ostalima, ne boj se, Allah će ti dati tvoj nafaku. Allah će ti obezbijediti tvoj nafaku, ona je propisana. I nemoj svoju nafaku da tražiš i obskrbu na račun vjeri. Doće ti ono sigurno. Ovo ne znači da ćemo mi otići u drugu krajnost. Zaključati svoje kuće i doći u džamije i to boraviti nećemo ni raditi ništa. Ne, musliman uzima za uzroke dunjalučke. Ali nemoj da ti je to preći od vjere, nemoj da ti je ovaj svijet preći od, od ahireta. Uzmi sebi zaradi, nemoj biti mutač od ljudi, ali nemoj žrtvovati svoju vjeru na ime i za ovaj dunjalog, ni pošto. Jer će otići dunjalog, a vjera će ostati se lavi koji, koji, koji je si radio i zaradio na ome svijetu. Isto tako od ajeta koje nam spominju važnost i vrijednost džamija i onih koji dolaze u te džamije jeste kuranski ajet innama ja'muru mesajid Allah zaista održavaju Allahove mesđide ovo ja'muru održavaju znači dolazi u njih posjećuju ih borave u njima Allahu na seđu u njima padaju i tako dalje Men amene billahi, oni koji vjeruju Allah, wal jeumil ahiri, vjeruju u sunni dan. Wa aqame salate, i ko uspostavlja namaz, wa ate zekate, i daje zekat, volem jahša illa Allah, i ne boji se nikoga osim Allah. Fa ulaik, fa, illa Allah, fa asa ulaike en jekunu minel muhtedin. Nadat se takve da će biti u potpunosti upućeni. Dakle, iz ovoga ajeta vidimo da onaj da onaj koga vidimo da dolazi u džamije da i bade čini Allahu u njima da mu možemo inša Allah posvjedočiti ima njegov i dobra djela kako ćeš znat da je neko ispravan kako ćeš znat kako ćeš znat da, da neko ima prisjedi dobra upravo po njegovom namazu i dolasku u, u džamije po tome ćemo vrlo jasno. Salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nam objašnjava važnost i vrijednost ovih džamija, pa kaže Allaho poslani sallallahu alaihi sallam u hadisu koji je svima vama poznat, koji je sahih. Seba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi jevme la zilla illa zillu. Sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na dan kada nema drugoga hlada. Sedmoricu ljudi. Biće u Allahovom hladu na sudnjem danu kada će ljudi biti u velikoj patnji. Kada će ljudi očekivati presudu i kada će im se sunce približiti tako da će nekima znoj dosezati do članaka nekima do koljena nekima do pasa nekima do prsa neki će se gušiti u svome znoju prema njihovim dijelima koja su radili na ovome svijetu ali sedmorica ljudi ili sedam kategorija ljudi bit će u Allahovom hladu bezbjedni na sudnjem danu, kad se svi drugi budu bojali. Od tih sedam vrsta jeste ređulun kalbuhu muallakun fil mesađi. Čovjek čije srce vezano za džamiju. To znači jel da dođe od bajrama do bajrama? Wallahi to nije srce vezano za džamiju. Ni od džume do džume niti je to srce vezano za džamiju ono srce koje je vezano za džamiju, to je kad izađe iz džamije i jedva čeka da je se vrati. Znate li kad neko nekoga voli? Pa ode od kuće i ode iz tog mjesta jedva čeka da se vrati. E kada čovjek voli Allah te varkatala i voli ovaj namaz, zavoli ove džamije. Pa čim izađe iz nje, jedva čeka ponovo da se u nju vrati. Srce mu je rahat u džamiji. Ljepota jedna. E takva osoba će biti u rahatluku džamiji u ljepoti na sudnjemu, na sudnjemu danu. U drugom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi e, i Buharija i Muslim od Abu Hurajra radijallahu anhu se kaže: "Wala yazalu ahadukum fi salatin." Jedan od vas neprestano je u namazu, ma damati salatu tahbisuhu, dok ga namaz zadržava. Šta znači dok ga namaz zadržava? došao u džamiju i čeka namaz. Takav je kao da je u namazu. I zato je zabranjeno da čovjek trči, žuri kad, kad ide u džamiju. Jer dok kreneš od svoje kuće ti si kao u namazu brojiti. Zato je zabranjeno kad ku, pođeš od svoje kuće u džamiju da prste preplićeš jedne sa drugima. Jer si ti u jer si ti u namazu. To je propisano. A kada klanjaš jedan namaz, pa čekaš sljedeći namaz, ništa te u džami ne zadržava osim namaz, ubrajati se kao da si u namazu. Prije su ljudi cijenili više ovu vjeru. Poštivali. Znali. Po njoj radili. Držali do Allahovih kuća, do džamija, do namaza, pa im je Allah dao da im ovo svjetske i dunjalučke podeškoće lakim postane. Nije da ih nisu imali. Ali nisu im predstavljali teretni poteškoću. A jednom danas kome je teško doći u džamiju, koji na brzinu namaz klanja i tako dalje, zabavi se takvim problemima kad mu kažeš pa gdje si ti? Pa kaže ne znam, kod glavom udaram. To je izraz našeg sina. Kaže, ne znam kud glavom udaram. Znači, od problema, od musibeta, jednostavno, tražio si Dunjaluk, pa te je Dunjaluk zabavio, ne znaš, ne znaš kućeš, gdje ćeš i šta ćeš. Znači, koga nama zabavi, i baljata Allah, te baraka vatara, svi drugi musibeti bez koji ne možeš na Dunjaluku, laki će ti postati. Zatim, onaj ko klanja namaz pa ostane iza namaza da zikri, da ibadite Allahu tebareke wa ta'ala. Nako kako je propisano bio da uči Kur'an ili te spi da uči Subhanallah, Alhamdulillah, Allah akbar i tako dalje. Pogledajte šta Allahu poslanik sallahu alaihi sallam kaže isto u hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim. Od Allahu poslanika alaihi sallam. El melaiketu tu salli ala ahadikum meleki salavat donose na nekog od vas ma dame fi musallahu dok god je na mjestu gdje je klanjao ovdje se misli i podrazumijeva u džami ili mesjidu ma lem juhdis dok ne izgubi abdest a šta to govore meleki tebi a dova meleka je kabul kod Allaha tabaraka wa ta'ala govori Allahumma gfir lehu Allahumme rahamhu. Allahu naš, oprosti mu, Allahu naš, smilujmo se. Ima li šta bolje? Da ti Allah oprosti grije i da ti ukaže svoju milost. To meleki čine je ti dovu dok god si iza namaza na mjesto gdje si klanjao, ovdje se posebno misli na džamiju i na mjesečit. Šta je sa ženama? Jer muškinje klanja u džamijama i to je osnova za za muškinje, dok žene osnova kod žena je da klanja da klanju kod svojih kuća. Ovdje islamska ulema kaže da žene kada klanjaju u svojim kućama, to jeste na mjestu, na njihovoj musalli. Kod nas su ljudi musallom zvali prije mjesta koja su izvan gradova, na otvorenom, koja su nečim obilježena i ograđena i gdje, se klanja, gdje su se klanjali bajram, Bajram namaz. To, je, to ima svoju šarijetsku podloku. Allaho poslani kada se sam izlazio bi iz Medine na otvorenu i klanjao Bajram namaz. To se naš, naši ljudi držali sunneta. Izlazilo bi i muško i žensko da muslimani pokažu svoju, svoju snagu. I one žene koje nisu mogle klanjati po strani bi stajale. Sve bi izgrnulo napolje. To bi trebalo živjeti inša Allah. Znate. Nego ovdje govorimo o musalili u kućama u kućama postoje musalle, neka to znate. Gdje neće tu svako dolaziti, gdje se tu neće jest, gdje se tu neće svašta raditi. Dakle, određeno mjesto za namaz u kući, to se zove musalla i to bi trebalo da bude. I to je mjesto skrovito, to je mjesto zaštićeno na neki način. Dakle, ne sumnjaš da je čisto. U jednoj predaji od, od prvih generacija ovoga ummeta spominje se da u jednoj musalli da su primijetili nešto mokro. Pa jedan, jedna žena upozove drugu ženu što ne čuvaš djecu da ne dolaze vamo misleći da su djeca nešto uradila to na Musalija. To je mjesto gdje se klanja. Kaže, vallahi, nije to što ti misliš. Nego je kaže, to od suza moga čovjeka. Na Musalija. Klanjao po noći toliko da bi natopio i plakao u tome namazu da, bi, da je natopio to mjesto da, da su umislili da, da je to mokro od ničega drugoga. Nije čudo što, što, što su ti muslimani, prvi muslimani i generacije poslije njih koje se držale čvrsto i ispravno vjere, što su uspjele da tadašnje dvije velike vele sile civilizacije da pokore A to je bila Perzijska i Rimska imperija. One su više imale i vojske, i oružja, tehnike u ovom smislu što bismo rekli, i organizacije i tako dalje. Muslimani pobjede, a manji su imali i, bro, i, i brojno vojske i opremljenosti i tako dalje. Iman pobjedio. Kasnije, 655. godine, Šta se desilo? Kad su muslimani u Bagdadu imali i vojske i naoružanje i sve, dolaze divlji tatari, divlji narodi. I pobili i halif, protjerali i sve šta je bilo da Allah sačuva. Milion i osamsto hiljada pobili za 40 dana. Što djece, što žena, što staraca, što ljudi, što koga, do koga su mogli da dođu. Dakle, vidimo da je iman taj koji iman taj koji uspijeva, koji napreduje, koji pobjeđuje. Isto tako, ono što je vezano za džamije i propise u džamijama i vrijednost onoga koji dolazi u džami. Neka znate da Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam spominje u hadisu Enesa Inne du'a la yuraddu bejna l-ezani wal-iqamet fed'u. Dova ne bude odbačena između ezana i ikameta. Pa dovu činite. A to ne možeš kod svoje kuće vidjeti nosit. Dovu možeš učiti u tome vremenu kada je dova primjena. Tražiš svoje potrebe kod ljudi. Imam ovo, ko će mi ovo završiti, ko će mi ono završiti. Vrati se Allah. U čijoj ruci je sve i koji je kadar da ti pomogne i da ti riješi tvoje brige i probleme. Isto tako, od vrijednosti i važnosti samih džamija i klanjanja u njima, jeste da meleki, po hadisu Allahovog poslanika, sallahu alaihi sallam, donose salavat na prvi saf. Šta znači salavat? Dovu čine klanjačima koji su u prvome safu. Allahov poslanik, sallahu alaihi sallam, kaže, وملائكته إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول zaista Allah i njegovi meleki salavat donose to jeste blagosivljaju one koji su u prvome safu. U hadisima Allahovog poslanika ali sam sam isto se spominje da čovjek dok je u džamiji, dok boravi u džamiji, čekuje namaz, da je to u stvari vrsta stražarenja na Allahovom putu. Pa kaže وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط očekivanje namaza iza namaza to je to je stražarenje kao da si na straži negdje čuvaš granice Allahove te bareke ve taala upisujete se sevap zato što si mogao otići u čaršiju otići u restoran da šta pojedeš, pa piješ, mogu si otići, prove se negdje, na izlest i tako dalje. I si ostao Allahovoj kući tu, zaista si tu trud učinio, svoj nefs zadržao si u ime Allaha te bareke ve taala i zato ćeš imati nagradu kod uzvišenog Allaha te bareke ve taala. Isto tako od vrijednosti ovih džamija i ulaska u njih jeste da onaj ko odlazi u džamiju da mu se za svaki korak za jedan korak mu se piše dobro dijelo, a za drugi korak mu se briše neko loše dijelo. Kaže Allah poslanik sa, sa el kefaratu kefareti, to jeste ono što briše ljudske grijehe, mešjul akdami ilal džemaat. Odlazak pješice u džemaat. To briše ljudska, ljudske grijehe. Wal julusu fil mesajidi ba'de salavat i sjedenje u džamijama nakon namaza wa isbagu l-vudu i fil mekruhat i da lijepo uzmiješ abdes kad ti je to teško hladna voda zima a ti abdes uzimaš kako treba zaista to to pravi veliku poteškoću šeitanu i sputava ga u njegovom radu a tebi briše tebi briše tvoja loša dijela. Laho poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio je na neke stvari koje ko, kojih se čovjek treba čuvati. Od tih stvari jeste da čovjek se treba čuvati kašnjenja u dolasku na namaz. Kašnjenja u dolasku na namaz. Jer bojat se za takvoga da Allah subhanahu wa ta'ala takvoga unazadi u svim drugim poslovima. Kao što se spominje u hadisu e, Lavo poslanika, da se sam u muslimovoj zbirci hadisa, وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُأَخِّرَهُمُ اللَّهُ I neprestano neki će ljudi kasniti na namaz dok ih Allah ne učini da su u svemu zakasnili. dakle dok ih ne unazadi u svemu pa se valja toga čuvati i svakako da je ova veza muškinju ovoga ummeta punoljetnim muškarcima koji stariju u blizini džamije u mogućnosti da, do, da dođu obaveza im je da dođu u džamije i da klanjaju namaz da klanjaju namaz u džamaru dosta bi se moglo na ovu temu govoriti mi ćemo samo spomenuti nešto čega se čovjek treba čuvati u džamijama. Zato što su to Allahove kuće koje imaju posebno mjesto kod Allaha. I mora se čuvati džamija od toga. Između ostalog, ne smije čovjek doći u džamiju kada jede luk. Zašto? Zato što mu se čuje iz usta. Što će uznemiravati kako klanjače, tako i meleke. Jer u hadisu Allahog poslanika, ali sad sam spominje se, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمِ I zaista, meleki bivaju uznemiravani od onoga od čega bude uznemiravan čovjek. Dakle, mora džamija biti pošteđena ružnih i neugodnih mirisa, od čega je luk, posebno bijeli. Zatim, nečiste čarape, da se čuju, to zna da Allah sačuva toliko ljude uznemir isto tako moraju džamije biti pošteđen svih drugih neugodnih mirisa kao što je miris duhana kad uđe u džamiju osjetiš odmah izlazi iz njega da, dakle mora se toga čuvati svakako i pušenja samoga jer, jer to time se grije stiče kod Allah tabareke isto tako ono čega se džamija mora poštedjeti jesu dizanje, podizanje glasova podizanje glasova u džami. Umar radijallahu anhu kad je čuo dvojicu ljudi da su podigli svoje glasove, kaže odakle ste vi? Pa rekoše da su iz Tajfa, iz drugog grada. Kaže da ste iz ovog mjesta. Kaže, zabolilo bi vas koliko bi vas udarilo. Dižete glasove u džami Allahovog poslanika. Pa mora imati svoje poštivanje džamije. Mora imati svoj ihtiram nema dizanja glasova u, u džamijama. Isto tako, ono što se u džamijama ne smije jeste trgovina, kupo-prodaja. Jer džamije nisu zbog toga uspostavljene. Nema kupo-prodaje u džamijama. Isto tako ne smije čovjek tražiti izgubljene stvari u džamiji. Kaže ljudi, ko je vidio to, ko to čuje nekoga, da kaže po hadisu Allahog poslanika ali sam sam da kaže da Bog da ne našao to. Nema. Zbog toga džamije nisu napravljene. Onaj koji je nešto izgubio može stati na vrata džamijska. Pa onima koji izlaze pitati tako i tako. U današnjem slučaju uglas, na uglasnoj tabli sam džamije tako dalje. Isto tako ono što nije dozvoljeno to je da osoba koja je džunub osoba koja je džunub da ne smije boraviti u džamiji ne smije ulaziti u džamiju i ne smije boraviti u džamiji. Illa abiri sebil. Osim, šta znači abiri sebil? Osoba koja će proći kroz džamiju. A zašto će proći kroz džamiju? Jer je u prvo vrijeme bilo da su kuće napravljene oko džamije. I mnogi su ashabi imali direktno ulazi svoje kuće u džamiju. Nisu imali, dakle, na drugi način da izađu. Što znači da je morao napolje izaći kroz džamiju. E samo se takvima odobra da može proći kroz džamiju. Inače, džunup osoba ne smije da ulazi u Allahove tabaraka wa ta'ala kuće zato što su one zaštićene od svih vrsta nečistoća. Isto tako, ono što nije u džamijema dozvoljeno, jeste pitanje da se one onečiste bilo kakvom vrstom nečistoća. I zato mala djeca koja se ne mogu kontrolisati, koja se ne mogu kontrolisati, jednostavno ne treba ih dovoditi u džamije. Ne treba ih dovoditi u džamije, će oneći se to mjesto. Jer džamije treba da se da se e, čuvaju i da se, e, i da se paze od svih vrsta nečistoća. Ono što bi bilo još korisno, inšallah, ovom prilikom da se spomene u vezi, u vezi džamija, jeste da je Allahu poslanik sa selam u hadisu koji bilježi e, imam i muslim rekao da su to najdraža Allahu te bareke ve taala mjesta. Hadis kaže: "Ehabbul biladi ila Allahi taala masajiduha." Najdraža mjesta Allahu na zemlji jesu jesu džamije, jesu mesdžidi. "Wa abghadul biladi ila Allahi aswaq." A najmrža mjesta Allahu na zemlji su pijace, čaršije. Što? Jer rijetko će ko na čaršije Allaha spominuti. Kad u krv uđe trgovina i koliko je ovo, pošto je ono, teško se može Allaha zjeti na tome, na tome mjestu. Pažnja se maksimalna treba i mora posvetiti džanima. Ne da one postanu mjesta mjesta koja će jednostavno biti lijepo uređena a, u, a nemaju svoje svrhe zbog koji su uspostavljeni. Imaju dvije vrste rušenja džamija. Jedna vrsta rušenja džamija je to ovo fizičko rušenje što vidimo din dušmani da rade. Ukidanje džamija. Njihovo rušenje. A druga vrsta rušenja jeste spriječavanje u džamijama da se radi i vrši ono zbog čega su one i uspostavljene. I jedno i drugo se danas radi protiv džamija. Ajet kuranski kaže Estaizu billah وَمَنْ أَظْلَمُ Ko je veći nepravednik? Mimme mena mesajid Allahi od onoga koji spriječava Allahove kuće. en yuzkara fi hasmuhu da se u njima spominje Allahovo ime to je jedna vrsta a druga vrsta wasa'a fi kharabiha i hita i žuri i trudi se da ih one sposobi da ih uništi zaista ovo je velika prijetnja svima onima koji olako se odnose prema džamijama Pa ima slučajeva da hoće se prodati džamija ili da, koja je već uvakufljena džamija da se dadne u neku drugu svrhu. To je vrlo opasno i bojat se toga jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže omen avlemu ko je veći nepravednik, ko je veći zulumčar od onoga koji spriječava da se, da se spominje Allahovo ime u džamijama s jedne strane i s druge strane kogita da, da ih onesposobi. Drugo, nemojmo mi biti od onih koji učestvujemo u zatvaranju džamija. Zašto? Jer često smo u prilici da se uzimaju mesčidi prostorije pod kiriju, koje treba platiti, koje treba održavati. Ako mi nemarno se prema tome budemo odnosili, džamije će te i mesčidi ti će nestati. Ako ostane to na par pojedinaca dosta džamija, nek znate, kod nas u Bosni. Dosta džamija je srušeno. Prvo zatvoreno, a onda srušeno. Kada? U prošlome vremenu. U prošlome vremenu. Iza drugog rata i prije drugog svjetskog rata. Zašto? Zato što su neki bezi. Znate šta su bezi? begovi, jage bili i tako dalje. Jednostavno ljudi od položaja, od imetka i tako dalje ležali su, kaže neki, ne svi, ležali su na dukatima, a žalili dat za džanije. Tako da su mačke nalazili po džanijama, spavali i tako dalje, dok se nisu srušile. Skenderija džamija, poznata gdje je sad u Sarajevu centar Skenderija, Skender Pašina džamija, velika i mnoge druge pitajte starije ljude, pa će vam re, već reći o tim džamijama. Nemarno se o njima odnosilo i kasnije sistem kada je došao jedno dočekao da se one sruše, dalje ne da nove praviti, niti, niti one koje se srušile da se ponovo izgrade i to im je prilika da nešto drugo na tom mjestu napravi. Ne smije se prema džamijama nemarno odrosti s jedne strane, dakle valja ih uspostavljati, održavati, čistiti, paziti da one imaju svoju ulogu od toga je da uz džamije imaju i abdeshane, da uz džamije imate sve ono što će biti potrebno za tu džamiju i mjesto za literaturu i za, i za edukaciju i za vjeronauku, pa i, ako se može i za musafire koji dolaze da imaju tu prespavat, da se ima halal kupiti ono što treba svakom muslimanu i tako dalje. To je s jedne strane. A s druge strane što danas mi često imamo problem, A to je da se džamije uzimaju pod monopol. Šta to znači? Jednostavno da određene ili partije, ili države, ili sistemi, jednostavno ne brali džamiju kao džamiju, mesčit kao mesčit, prostorije. Ali dozvoljavaju samo u tolkoj mjeri da se namaz obavi i da se ide iz istih džamija, gdje su vazovi, gdje su seminari, gdje su edukacije od djece, da školu za hifz, pa žena, pa omladine, pa starije, pa sufara, pa da to bude, što kažu, kao mravinjak da vrvi od aktivnosti i tako je to. Ni pošto to. Odbaće nam reći, eno ih. To su oni što ih se boje svakde u svijetu. Što probleme prave po, po dunjalu. Jednostavno, mnogi da ne bi sebi nešto poremetili, kažu, mi ćemo namaz džamiju I jesi uspravio namaz odmah, hajde bogati izađi, ja moram zaključati džamiju. Izađi onda, šta ćeš? I nebo izađi. Dakle, jednostavno to je jedna vrsta spriječavanja da se Allahovo ime u džamijama spominje. Ili što smo imali slučajeva. Allah zna koliko toga još uvijek i, ima sada, a to je da se gleda na hudbi šta će se kazati. Jer ako se kaže sve ili nešto, ako se kaže nećeš više tu biti, odmah će te pozvat. Nećeš više ovaj, biti na tome mjestu i tako dalje. Jednostavno, cenzura jedna vjere, ovo možeš govoriti, ono, ono ne možeš govoriti, ovo smiješ, ovo, ovo ne smiješ govoriti, moraš ovoga hvaliti, kad su izbori moraš to da proklamuješ i tako dalje i tako dalje jednostavno to je jedan od vidova spriječavanja spominjanja Allaha te bareka ve taala dakle spriječavanja uloge i funkcije koju džamije imaju ono što još treba napomenuti jeste da se u našim džamijama danas uvodi ili u nekima je već uvedeno dosta novotarija pazite džamija ima svoj hurmet i svetost jedan od prvih to jeste ljudi iz prvih generacija ovoga ummeta, odabrani kaže volio bih vidjet jako je to zlo volio bih vidjet vatru u džami da gori, koju ne mogu da ugasim nego novotariju koja se radi a koju ne mogu da spriječi znači ne može se u džamijama raditi ko šta i kako hoće ima se šta, zna se šta je vjera, šta je u Kur'anu, šta je u sunnetu, hadisima Allahovog poslanika, ali sada se nema arapski islam, bosanski islam, sanđački islam, makedonski, evropski, američki, nema toga vallahi, jedan jedinstveni islam. Zna se. Nije ovo upitno. I ono što je Ulema govorila u prošlosti, i ono što kažu razni mezhebi, To nije uopšte musibet među našim narodom. Zašto? Radi se o ulemi koji su tumačili Allahovu vjeru. I to su tumačili sa delilima, sa dokazima. I niko od njih nije rekao, ljudi, slušajte me, ko mene ne bude slijedio u džehennem će. Evo se bila, nije to rekao. Niti je niko od njih rekao, ljudi, ja sam bezgrišan. Ne. Nego, kad vam dođe hadis koji se suprostavlja mojim riječima, uzmite za hadis, odbacite moje riječi. Zato su imami bili. Zato ih je umet prihvatio. Zato su bili zatvarani, u zatvor išli, bičevani bili, proganjani bili, što nisu htjeli, jedan od njih nije htio da bude vrhovni muftija. Rejz ili nešto u današnjem smislu, nije htio da se prihvati toga. Što? je samo emanet, a to jeste emanet, nego što je vidio u vremenu da se neće slušati ilom, nego što kaže, što kaže vlaš, što kažu oni što su na položaju, a ti ćeš biti tu samo figura. A kad je tako, neću nikako. Da. A kažu moraš, neću. Svatate? Dakle, vraćanje izvorima naše vjere, uspostavljanje uloge koje džamije moraju i trebaju da imaju. Nikakvih novih stvari u vjeri. Ono što je radio Resul Ali sad, sad to da radimo mi, to je vjera, to je propis. Što u ono vrijeme nije bila vjera, vallahi nije ni danas. Ni će ikad do sudnjeg dana biti. Ako Resul Ali sad, sad nije slavio svoj rođendar, kažu Mevlud, nema toga propisa, ne može se to raditi. Onda bi se slavilo i i rođendan Isa alaihi selam. Jer Allah Đelešanu kaže u Kur'anu lanu frku bejne ehadim mir rusuli. Ne pravimo razliku među tvojim poslanicima. Znači kad kršćani slave Krismos, onda ćemo i mi slaviti, jel ne? Isa alaihi selam rodio se. Pa kad je Musa, da vidimo što židovi, kad oni slavi. Pa kad slavio, nema toga. To Allah nije dao ni propisao da se slavi veliča dan kad je rođen njegov poslanik. Nije to vjera, nije to propis. Nije došao poslanik da bi on bio u centru, nego Allah te baraka da bi se njemu ibadet činilo. A Resul, in alejka illa bar, na tebi je dostavljanje. Resul se poštuje, Resul se voli, Resul se slijedi, ali se Resul ne obožava. Niti se njemu ibadet čini, nego Allahu te baraka da. To se mora shvatiti. Ta velika razlika. Dakle, vraćanje džamijama njihove uloge koju one imaju ovom prilikom želim posebno vama istrći da je potrebno i nužno da muslimani imaju mjesto okupljanja, džamije, u kojima će slobodno, znate šta znači slobodno, ne znači šta ko hoće raditi slobodno, po značenju slobode kod nekih. Slobodno znači radi šta hoćeš, ne to. Nego gdje će bez ograničenja da rade ono što je ispravno, izvorno, moći Allahu i bade čini. To je to. I neće ih niko poprijeko gledat što ti to radiš. Pa ovo je sunnet, nisam ja na to naučio. Makar bio i sunnet. Ne može to tako biti. Ne smije to tako biti. Zna se šta je reso uradio, ali sad i tako mi treba da radimo. Ono što je uvedeno kroz generacije ljudi, to ne može biti vjerom vjera je ono i propisi su ono što je Resul ali i sada sada vrati. Od toga je pitanje samog zikra i za namaza. Zna se šta je Resul ali i sada sada vrati. Hoćete da vam kažem? Kad bi klanio farz namaz, kad bi klanio farz namaz, a najčešće su ne da bi klanio u svojoj kući, onda izašao bi da klanja farz namaz. Nema smetnje, sumnjene se mogu klanjati i u džamiji. Iako, ako gledamo po vrijednosti, hadis Resula, ali sad sam kaže, klanjajte u svojim kućama, salju fi bujutiku. Jer je najbolji namaz koji klanjate namaz u svojim kućama. Osim farzova. Farz za džami. A sunnet kod svoje kuće. Da žena nauči klanjati, da djeca nauči klanjati. Pa ćeš vidjeti ono malo leti da, da klanja uzate. Naučio si ga praktično. Više djeca nauče iz prakse. Ti mu sto puta reci, nemoj to raditi. A jesu ti jednom to uradio, on će gledati šta si ti uradio, a nije ono što mu govorio. To je tako. I pazi se pri djecom šta radiš. Pazi se, nemoj se opuštati. Ništa radiš, ništa govoriš. Jer propisi koji važe za tebe i za njih, ne možeš kazati, ovo ja mogu raditi, a ti ne možeš raditi. Pušiš li ti, automatski ga učiš, kažeš mu, pušiš ti ne možeš. To je tako. Jer dijete misli da će veliki narast ako puši, da je pametan ako puši. To veliki radi. I, I to mudro. Treba znaš kako se otresa. I kako se drži razne poze i tako da Ne ide to. Pazi šta radiš i čemu učiš. Pazi šta radiš i čemu učiš svoje dijete. I truješ li ga tome. Ne se. Resul Ali Zalam, kad bi klanio namaz far u džematu, okrenuo bi se džematu. Okrenuo bi se džematu. I za farz namaze. Mujezin je učio, ali učio ezani i kameti, ništa više. Gotovo, nema više šta mu jezin posla radi. Ne treba dirigent. Sad ovo učite, sad ono, sad ćete ovako, sad ćete nako. Nema toga, vallahi, ništa. To su ljudi uveli kasnije. Nema. Šta su još uveli? Uveli da imam bude na većem mjestu nego na, na uzvišenije nego muktedija, onaj koji klanja iza njega. Zašto? Jednom, samo jednom. Allaho poslanik, ali sad sam klanio i to gdje je klanio? Klanio na minberi. Nisam pogriješi. Na minberi klanio. Da vide ljudi kako klanio. Da pokaže ljudima. Zanim, Allahu ekber, i kad je seđu učinio, dole je sišao na niže. Ali ostalo je klanio na, na minberi. Da ga vide ljudi. Mimbera nije bila, mašala, ko u nas, 20 stepenica, 3, 3 stepena bila. Sišao bi seđu čini, onda pokazao jedan, jedan put, samo put, pokazao kako se klanja na Mimber i završeno. Ostalo, klanju kao i ostali, na istome nivou. Kasnije dolaze ljudi i kažu, e, treba imam da je na malo većem, da ga ljudi vide, da vide kako se klanja, nije to. Jednom je Allah poslanik kada sam sam uradio da bi pokazao ljudima i nikad više. Čak ima hadis gdje je ashab vidio drugog ashaba da klanja na malo većem mjestu pa ga je povukao za košulju i kaže za ne znaš da nam je to bilo zabranjivano. To jeste da, kla, da imam klanja na uzvišenije mjesto. A drugi su onda danas uzeli, što ćemo naći kod šija, uzeli drugu krajnost. A šta je druga krajnost? Iskopaju dole u zemlji u zemlji iskopaju i dole je imam. Ovi koji su iza, uopšte ga sad nevde. Nego ima kod njih čovjek kojeg zovu mu jezinom. Čovjek kojeg zovu mu jezinom. I on ne klanja. On ne klanja tu za imamom. Nego stoji kod imama i pokazuje šta ovaj radi dole. Jer nevde ga dole. Ljudi će svašta izmisliti. To nije ispravno. Allah, poslanik, ali sam vidio čovjeka na suncu stoji. Kaže, šta ovaj radi? Kaže, zareko se da će postit stojeći na suncu. On hoće dobro, nije mu lijepći. Za srca to hoće da obavi. Ali nije to propis, ne možeš ti vjeru uvoditi niža od sebe. Kaže, recite mu da ide u hlad. Allahu to ne treba. Treba njemu da se on napati. Allah nije propisao da on stoji na suncu, da se što više napati. Nije to propis. Dakle, moramo vjeru učiti od tako jest. Krenuo bi se prema džematu. Tri put bi proučio i svak za sebe to uči. To je naučio svoje ashabe. Došli mu siromasi. Allahom poslani kore sa sve. Kaže Allaho poslani. Oni bogati, oni imaju imetak, pa troše na Allahovom putu, pa daju siromasima. Zarade, a mi ne imamo. Šta ćemo mi zaraditi? Kaže Allaho poslani kore sa sve. Kaže njima, kaže, naučit ću vas nečemu. Boljem od toga. Kad klanjate farz namaz, proučite 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu akbar. Stoti put, la ilaha illallah, vahda u la šarika, la ilaha ilmuk, la ilhamdu, la ilaha ilmuk, la ilaha ilmuk, Iza toga se ajte u kurse proučite. To mi bolje od onoga njihovog. Vi nemate imetka, ali imate ovo. Kad su ovi bogati vidjeli da ovi uče i te spijaju na prste, šta to radite, mi ovo radimo, onda i oni počeli da to rade. Opet ovi Allahovom poslaniku, ali sad sam Allahov poslaniće. Sad i oni ovo rade. Kaže, zelike fadru Allahi od imenješa. To je Allahova blagodat, daj i kome hoće. Nema to kraja. Imate načina gdje ćete se natjecati. To je dakle način i sistem. I za farz namaza, tri, pu, tri put kažeš, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allahumme ente selam, wa minke selam, Te barek te jazel dželali vol ikram. To sam za sebe proučio. I zato ga ima nekoliko dova lijepih. To je La ilaha illa Allah wahdahu la šarika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليبقى ko može neka nauči. Iza toga, ako ne može i ne zna, neka uči ovo drugo. 33 puta svako. Nemoj 34 puta. Što? Zar nije bolje više nego manje? U ovom slučaju nije. Onde gdje je propisano toliko proći. Nemoj ni manje ni više. 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu akbar u ovome zikru, neka znate, možete i mijenjati. Nije striktno precizirano. Inače, u ibadetima precizirano. Prvo to, pa onda ovo terti, to se zove redoslijed. U ovome nije redoslijed preciziran. Što znači, možeš prvo učiti Allahu Ekber. Možeš, možeš. Pa onda, subhanallah. Pa onda, alhamdulillah. Ili prvo, alhamdulillah. Pa Allahu Ekber, pa subhanallah. Kako hoćeš. Možeš mijenjati prvo ovo, prvo, drugo to, treću, kako hoćeš. Uglavnom, po 33 puta, zatim proučiš, kad to završiš, la ilaha illallah vahdehu la šarika, la levu mulku, la ulhamdu, la huva ala kulešim kadir. I zato ga proučiš ajetel kursiju. To je zikr koji je učio Resul alaihi zadu selam. Iza svakoga namaza. To je ono što bi preporučeno lijepo bilo da se radi. Kaže preporučeno, ne obavezno. Jer ako ima čovjek potrebu neku, sklanju je farz namaz, nek ide odmah. Ima obavezu. Niko ne može da ga kritikuje, da kaže ti odmah ustane pa ode. Jedino ako, je, ako mu je to ušlo u krv, u ade, da neće da zikri, pa ostavi ono što je bolje, pa ode tamo hodat i, i pričat bez potrebe, onda je zaslužio na neki način kritiku jer ostavio ono bolje ali kažemo da je ovaj zikr sunnet lijepo preporuča, ali nije vađib, nije obavezno. Ono što su ljudi kod nas uveli da mora se imamo krenut, pa onda zajednička dova, one aminaju i tako dalje, nema to osnovu sunnet Allahovog poslanika, ali salam, to ne bi trebalo da se čini. To je to pitanje. I za toga ako imaju sunneti, svako je na svoje mjesto ili negdje klanja, tako dalje. Dakle, to je ono što je u sunnete navedeni, toga bi se trebalo držati kako u džami tako i na tako i na drugim mjestima jer džamije imaju svoj hurmet posebno da napomenem da nema zikrova koji su uvedeni kasnije nikad nije Allah poslanik ali sad sam okupio ljude i onda hajmo sad da učimo la ilahe illa Allah la ilahe illa Allah i ta u horu da se u... nema to to se ne smije tako raditi zašto? pa zar nije lijepo la ilahe illa Allah kažemo jest lijepo ali način kako to obavljaš nije lijepo. Jer tako nije propisano da to radiš. Tako nije propisano. Da isto tako dova, može neko, zar nije lijepo dovu da učimo? Pa imam uči dovu, mi ja minam, pa lijepo, šta je to ružno? Zar nije dovu uči Allah, poznanika li sam sam? Kažemo, sve to tako. Ali, na kraju nije tako. Zašto? Zato što nije to tako radio tom prilikom, da bi se nakon svakog namaza se okrenuo i dovu proučio. Ako bi nekad imam iza namaza, rekli mu džemate, Boga ti radi ovog našeg hala, hajde učini nam zajedničku dovu, a mi ćemo aminat, može. I sad ovdje da sad uzmemo, hajmo zajedničku dovu, da proću vi aminate, nema smetnje. Ali da se to uzme kao adet, kao običaj, kao propis, e ima smetnje. Zato što sam uveo uvjeru ono što nije propisano. Bilo u načinu, bilo u količini, bilo u vremenu da promijenim, bilo u obliku, bilo u u toj suštini ili srži. Na primjer, hajde ti iđi sad na hađ, moraš. Jeftinije sad, nek za vrijeme hađa. Ne možeš, nije vrijeme, nisi potrefio vrijeme. Hajde, idi, saj. I, i, nađi dva brda u Bosni negdje, pa idi, saj. Čini, može li to? Ne može. Pa trti i trčiš, nisi mjesto potrebi. Sa, saj je između Safe i, i Mervi. Hajde namaz, četiri rekiata podne, hajde i klanjaj pet jedan još rekat, u ime Allaha, lijepo, začiniš i ona četiri. Ne valjaju ti ni ona četiri. Što? Jer si uveo bro, u broju. Dakle, uvodiš u broju, uvodiš u, u način, uvodiš u vremenu, u, uvodiš u obliku. Ne može, odmah ti batali i ono drugo. Ili da sunnet pretvoriš u farz. Nešto sunnet, ali ti to držiš, da je to obavezno. I ljude natjeruješ, na to da čini i to nije u redu, tako dalje. Isto što ljudi danas misle i smatraju, imaju određena mjesta u svijetu gdje je Kabul dola. Najvatom, jeste čuli za to. I ide se to. Mehmed Efendi Hanđić kaže to kod nas rade džahili, kaže. Jeste čuli za ovoga poznatog alima. Završio Kajru, stari naš alim. Eh, Mehmed Efendi Hanđić ima svoje knjige, vazova i tako dalje. Jeste, njegova zbirka dova divna, sunnetska, po Kur'anu, po hadisima. Mi smo imali prije uleme koji su držali se toga. I on je preselio da mu se Allah smili. E, Hafiz Mahmud Rajić kaže, kad je preselio Mehmed Efendija Hanđić, kaže, mi smo kaj osjećali kod je kiametski dan nastupio. Toliko, toliko smo se pobojali, toliko nas traha bilo i toliko smo nedostatak osjetili. Bio nam ko roditelj, jer smo mu vjerovali to što govori, govori o, po dokazima. Za ovaj vatrcu, kaj, kaj to su džahel, kaže, napravi. Turbeta, kaže, napravi i osvijetle ih unutra i sanduke uspostavi da bi preko toga zarađivali dućane sebi pravili. Pročitajte njegove ovaj, vazove, njegove ovaj, zbirka vazova ovaj, sakupljena u jednoj knjizi. Ovaj, tako je zato rekao. Zašto bi to mjesto bilo odabranije od drugog da činiš dovu? Zna se tri mjesta koja se posjećuju. Meka, Medina i Kudus. Nema više masa uzići radi dove. Dova ovdje kao dova tamo kao bilo. Gdje drugo? Šta nije ovo svetije i odabranije nego ono i tako dalje. Nema uvođenja ovjera. Hoću ovo da ovim da kažem i naglasim i napomenem. Smo mi imali među ljudima onih koji su govorili i tumačili, ali u zadnje vrijeme bilo ratovima ili stegom ovom prošlom koja je bila i tako dalje, ja sam jedva otišao na studije tada kad, kad, se, kad se ovaj išlo, jednostavno nisu dali. I govorili su, hoćeš da ideš tamo da učiš u Medini, da bi nam vamo šarijat donio i prenio. Je bilo 80. godina, znači osjećali su opasnost da, da im din ne dođe. I strega je bila i nisu dali tako da, da se ide na studije, morao si imati izlaznu vizu da odeš tamo iz svoje države. I ispit, da, da te ispituje i ovo, i jedno, da, jednostavno da te ucijenjuje, ne, ne bil, ne bil ovaj, ne bil te spriječio, ne bil odustao od toga. Dakle, nastojalo se da ilo ne dođe do ljudi. Ali je lamla u zadnje vrijeme imamo, imamo više prilike da se nauči i da se proširi ovo znanje, a uz proširenje znanja inšala proširit će se i i rad po njemu i bit će inša Allah i, i bolji e, i bolje međusobno potpomaganje i druženje i rad. Zahvallah, hajdem da vas Allah nagradi svakim dobrom. Molim Allah te barek da nam dadne se koristi. فحياة المرء رهن بالهموم العاتياتي لا يطيب العيش يوما رغم كثر المغريات فحياة المرء رهن بالهموم العاتيات اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ضعف الإيمان فينا والعيون غافيات لا ترى دمع العيون